assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz nuh alayhissalom nuh alayhissalomning qavmi uzundan beri butga cho'qinib butni iloh deb qarab kelgan edi ular butdan baxt saodat va omon esonlik tilaydi turmushdagi hammani uning ilkida deb qaraydi ular butni har xil otishadi ba'zida uni vat suvoi yag'us deb atashsa ba'zida yauq nasri deb atashadi chunki ular nodon bilimsiz edi shunga alloh o'z elchisi nuh alayhissalomni ularning orasiga evatdi u ishti tamkin ishqorni kang kishi edi yana kelib alloh taolo uningga sabr toqat va qobiliyat ato qildi u o'z qavmidagilarga allohga e'tiqod qilishni murojaat qilsimi biroq ular buni qat'iy rad qiladi u o'z qavmidikilarni allohga itoat qilmaganlar o'z jazosini yeydi degan gap bilan ogohlantirsimi ular buni anglab turib anglamasqa soladi u bu ishning foyda ziynini tushuntirish orqali ularga nasihat qilsimi ular yanali quliqini yopirib olib anglamaydi nuh alayhissalom ular bilan munozirlashadi yaxshi gap bilan nasihat qiladi ularning uyg'onishini kutadi o'zi qilcha bo'shishib qolmaydi ва noumid bo'lmaydi u har xil yo'llar bilan o'z e'tiqodini tashviq qilib o'z burchini ado qilish uchun tirishadi u tunni kunga ulab hammali yaga berib oshkora yoki maxfiy chaqiriq qiladi u o'z qavmidagilarni koinotning sirini ya'ni qorong'u kechini yulduzliq osmonni quyosh oy daryo iqillonining harakatini yer ziminni, o'simlik va meva-chevalarni aniq kuzatishga undaydi. U ishonchlik dalil isbot va jonliq til bilan o'z qavmidagilarga barcha narsani bir iloh Alloh taolo yaratgan deb tushundiradi. nu alayhisalom ana shundoq kurash qildi. Ana shundoq so'zladi. Bir mazgil o'tgandan keyin Osondagi bir qism kishilar uning e'tiqodini qabul qilib, uning payg'ambar ekanligiga ishondi. lekin martivilik isilzodalar yana shaytonning orqasiga kirib qaymoqib no alayhissalomning so'zlariga quloq solmadi tehi til biriktirib no alayhissalomga qarish turdi masxir qildi uni ahmoq deb qaradi ular nuh alayhissalomga mundoq dedi samo bizga o'xshashli oddiy odam qavmimizning bir a'zosi agar alloh taolo bizga bir payg'ambar avatadigan bo'lsa farishtalardan birini avatgan bo'ladi shundoq bo'lgan bo'lsa edi biz uning gipiga kirgan uning diniga ishongan bo'lardik qara sening amir ma'ruflaringga ishongan odamlar qandoq odamlar to'g'ri ishlar bilan shug'ullanmaydigan past nodon chokina odamlar agar sening so'zlaring to'g'ri bo'lgan bo'lsa hukm qilish iqtidoriga ega bizdek aql egilri sana ulardan burunla ishongan bo'lardik bu odamlar yana hilgarlik bilan munozirlashib mundoq deyishdi ey nuh Biz sening va sanga ishonguchilarning bizdan ustun ekanligini bayqamadik. Mayli aqli kuch, yiroqni ko'zlash, boshqarish iqtidori jihatdan bo'lsin yoki tirikchilik qilish va kelgusini oldin ola ko'zitish jihati bo'lsin, sizlar bizga yetmaysizlar. Bizningcha sizlar xalqni aldayotsizlar. Nu alayhissalom ularning bu qalaymqon jo'ylishlari bilan aql o'shini yo'qotib qo'ymadi. balki boshdan oyoq sagak turdi ularga javob berib mundoq dedi Buni sizlar ko'ra olamdinglar. Agar men samimiy tashviqotim bilan Allohning borlig'ini isbotlaydigan bo'lsam, u menga shafqat qiladi. Biroq sizlar hech nimani bilmaysizlar. Sizlar kunni olqininglar bilan to'sib boqqanmidinglar? Qo'linglarni so'zib, osmondagi yulduzlarni o'chirib boqqanmidinglar? Men sizlarni majburlamayman. Sizlarni zo'rmi-zo'r ep kelib, Allohga e'tiqod qildirish huquqimmi yo'q? Albatta. Bu odamlar Nuh alayhissalomga dedi: sen bizni tavba qilib o'z tashabbuslaringga qo'shilsin meni qo'llasin deydigan bo'lsang sen o'zingga agashtirib yurgan ashu qog'i quzg'unlardan voz kech biz ular bilan bir so'rinda turolmaymiz ular dastigan yergimi dastimaymiz biz yuqori bilan tuvan isil bilan past hukmronlik qilg'uvchi bilan hukmronlik qiling'uvchi ayrilmaydigan diniy mazhabga qandoqmi qatnasha olamiz man tashabbus qilayotgan e'tiqod hammanglarga mansub Onundu yokur tüven, isil past deb ayrilmaydi dedi Nuh aleyhisselam ularga tushundirib Aranladı nomi chiqqanlar bilan nomi chiqmaganlar boylar bilan kambag'allar rahbarlik kıguçila bilan rahbarlik kılınguçila hammasi ten beraber. agar men sizlarning talibanlığı qo'shilib uladın vazgeçiş bedilge arzuyonlarını emelge amalga oshirsam çağda men dinni tarqitishda vazifemni orundashda kimga tayinaman bu odamlar bayat qildi Ular mening e'tiqodlarimga chonqir ishonch bildirdi. Men manga ishongan va meni qo'llaganlarni qandoqmi haydab yetalayman? Sizlar meni johillik bilan rad qilyapsizlar va inkor qilyapsizlar. Lekin ular bo'lsa dinning turiki, Allohga e'tiqod qilguvchilardir. ustiga kunlarning birida ular ұла oldida manga qarish tursa manga вапағы жапа qildi deb norozilik bildirsa менің holim нечік бола? qani deb yiqinglarchi mundoq qilish to'limi hamoqatlik emasmi ular bilan nuh alayhissalom o'ttirisga munozira bag'ansiri keskinlashdi ixtilofmi bag'ansiri ulg'aydi shuning bilan ular zerikib chidab turolmay nuh alayhissalomga ey nuh biz bilan ko'p munozirlashding noit ko'p munozirlashding agar rost so'zliguchilardan bo'lsang bizni qo'rqitgan azobni tushirgin dedi sho'rhud 32 oyat. Nu alayhissalom dediki: "Sizlar bekmu ahmaq, nodon ekansizlar. Men qandoq odam? Men sizlarni jazolay olamdim yoki sizlarni jazodan qutuldira olamdim? Men sizlarga o'xshash odam. Biroq menga besharat bo'ldiki, sizlarning ilohinglar bir. Men sizlarga topshirilgan farmonni yetkizdim. Ba'zida sizlarga xushxabar yetkizdim, ba'zida sizlarga berildigan ogohlantirishni ep keldim. Bularning hammasi Alloh taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'ldi. Alloh taolo iroda qiladigan sizlarga hidoyat qiladi. Xolisi sizlarni yenik jazolaydi, xolisi eg'riltib jazolaydi. Payg'ambarlar umuman o'z burchini to'liq ado qilish uchun Allohning iltifoti bilan xilma-xil ornimiz azob kulfatlarga bardoshlik berish xususiyatiga ega qilingan. Ular ko'ngil ko'ksini keng tutib, kishilarning fitna ig'vo va tuhmatlarga pisand qilmay, to'lib tashgan ishonchi bilan qaysirani kurash qilgan bu kishilarni allohning oldida qilg'udek gap topolmaydigan gumrohlarnimi payg'ambarlarga qarshi turg'udek sabab topolmaydigan olg'a tushirish uchundir nuh alayhissalom allohning jimi payg'ambarlarning sardori qatorida o'z qavmidagi kishilar bilan to'qqiz yuz ellik yil yashadi u xilma xil tuhmat va masxirlarga bardoshliq berdi kishilarning uyg'onishini va tavba qilib qaytib kelishini kutdi qisman kishilar uning chaqirig'iga itoat qilgandan boshqa qolganlar borgansiri tarsalishib uningga qarish turdi va uning tashviqotidan bezor bo'ldi faqat mushu chaqqa kelgandilar u bu ishdan umid qolmaganligini sezib noiloj holda allohga iltijo qilishga majbur bo'ldi allohga iymon keltirish uchun yetaklashga amalsiz qolgan bu kishilarga qandoq muomala qilish ustida allohdan yo'l ko'rsatishni talab qildi Allah Teala onunğa. Qavmingdan ilgari sana iman etqanlardan boshqa yana iman etquvchilar hargiz bo'lmaydi. Shunga ularning qilmishlari sababli qayg'urmagan dedi. Sura Hud 36-oyat. Nuh alayhissalom u kishilarning qaj ekanligini to'nib yetdi. Ular ya aniq dalil isbot oldida bosh egmaydi, ya Allohga iymon keltirmaydi. Шон Nuh алейхиссалам сәуір қыламай Allohga iltijo qilib мұндақ dedi. Rabbim, yer yuzida kofirlarning bir nima qo'ymag'in. Agar ularni qo'ysang, shubhisizki, ular bandalaringni ozdirud. Ularning topgan balalarimi faqat axloqsiz va kofir bo'ladi. Sura Nuh 26-27 oyat. Alloh taolo Nuh alayhisalomning duo talablarini ijobat qildi va uningga bishorat berib bundoq dedi. Bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kema yasig'in. o'zlariga zulm qilganlar to'g'risida manga so'z ochmag'in chunki ular cho'qim g'arq qilinadi surhud o'ttiz yettinchi oyat nuh alayhissalom allohning bishoratini olgandan keyin shahar sirtidagi pinhon bir joyga berib тақтай va mix tayyorlab kiyim yasashga kirishdi shundoqdimi u yana kishilarning masxirisi va dashnamlardan xoli bo'lolmaydi ba'zi odamlar nuh alayhissalomga tani qilib «Эй nuh sen burun o'zingni payg'ambar va allohning elchisi deb yuratding'u hamda qandoq bo'lib yog'och cho'p qolding sen vaz nasihatlaringdan voz kechdingmi yoki yog'ochchi bo'lay dedingmi deyishdi yana ba'zi odamlar sen dengiz daryolardan shuncha yiroq tursang yosig'an kemangning nima foydasi sen bu kemini kalaga so'ratmoqchimi yoki shamol bilan mong'izmoqchimi deyishdi Nuh alayhissalom ularning masxirisi va qalaymqon jo'yilishlariga parvo qilmay, agar sizlar bizni masxir qilsanglar, sizlar bizni masxir qilgandek bizmi sizlarni cho'qib masxir qilamiz. Xor qilguvchi azobning kimning ustiga keladiganligini, doimiy azobning kimga tushadiganligini pat yaqinda bilasizlar dedi. Sura Hud 38-39-oyat. Nuh alayhissalom so'zlab popli kiyim yasash bilan bo'layverdi. U taqtayni o'rinlashtirib, bir-biriga juplab tutashtirib, puxta bir kema yasab chiqib, Allohning amrini kutib turdi. Alloh taolo uningga bishorat qildi. Buyruqim yetib kelgan va yer yuzidan suv etilib chiqqan chaqda sen iymon etganlar bilan qish aqrbalaringni elib kemaga chiqqin va har xil hayvonlardan erkak tishi bo'lib bir juftini elib olgan. Osmondan qattiq yomg'ir yog'di. Zimindagi buloqlardan suv urg'ib chiqdi. Zimindeki egizliklar to'pan ostida qoldi. Nuh alayhissalom Allohning amri bo'yicha odam va hayvonlarni kemiga soldi-da, Allohning panoh bo'lishi bilan kemini aydidi. U kemini goh suning eqish tarafga, goh suning eqishiga qarish tarafga aydaydi. O'rkashlagan dolqinlar gumrohlarni g'arq qilyapti. Kalkun suv ularning guristonligi bo'lsa, suv ko'piklari ularning kepallariga aylandi. Ular o'lim bilan elishgan bo'lsimi lekin o'lim oxiri ularning ustidan g'alaba qildi. Ular dolqinlar bilan elishgan bo'lsimi lekin dolqinlar oxiri ularni yutib etdi. Nuh alayhissalom kema ustida o'ltirib bo'layotgan barliq ishlarni kuzatmoqda edi. Birdilla o'zining o'g'li Kananni ko'rib qoldi. g'imi Allohning jazosi yetib kelgan edi. Chunki Kanan otasidan o'zini qochirgan va otasining diniga nafratlangan edi. Kenan dolqinlar ichida tirishib tirmishib tog' ustiga yoki o'z jinini qutuldirolg'idek biror egizlikka uzib berib olishga tirishyotadi lekin o'lim borgan siri uni qistab kelmakda edi u to'pon balasi ichida hozirlik g'arq bo'lib ketadigandek bir ahvolda edi buni ko'rib nuh alayhissalomning ichi bakmi og'rib ketdi u o'g'liga qarab to'lidi u o'z ovozining o'g'lining qalbiga ta'sir ko'rsatishini va uni birdan bir iloh bo'lgan Allohga bayat qiladigan qilalishini bekmi umid qiladi. U o'g'liga qarab: "Ey o'g'lim, biz bilan birga kemiga chiqqan, kofirlar bilan birga bo'lmag'in deb to'ladi. Surhud 42-oyat. Lekin Nuh alayhissalomning so'zi o'g'liga ta'sir qilmadi. U o'zini bu cho'ng qutulib keta taqdirning changildan chiqib keta deb qaraydi. Shunga otasiga meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman dedi so'rg'ud qirq uchinchi oyat ey bolam dedi nuh alayhissalom ichingan holda bugun alloh taolo rahim qilgan odamdan boshqa hech qandaq odam uning jazolashidan qutulib qololmaydi dedi so'rg'ud qirq uchinchi oyat nuh alayhissalomning gapi tuga tugamayla o'rkashlab kelgan to'lqin oti bola ikkalarini ayrivatdi Nuh alayhissalomning o'g'li endi ko'rinmay qoldi. O'g'il otining yurak parisi. Ota bo'g'uchi o'z o'g'lining suvda g'arq bo'lib ketayotganligini ko'rganda intayin azoblanadi. Shunga Nuh alayhissalom darrov Allohdan o'g'liga omonlik tiladi. "Ya Rab, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qiluvchisan." dedi. Sura Hud 45-oyat. alloh taolo nuh alayhissalomga bishorat berib dedi ey nuh darvaqa u sening qish aqrboring lekin u yomon ishlarni ko'p qilgan ismi jismiga loyiq gumrohdir san faqat iymon keltirganlarnila sening payg'ambarligingga ishonganlarnila chaqirg'inga ovoz qo'shganlarnila qish aqrboring qilolaysan man sening haqiqiy oila qish aqrbolaringni qutuldirishga va'da qilganman mo'minlarga yordam qilish bizga tegishli bo'ldi Sür Rum 47. oyatning bir qismi. Sening payg'ambar ekanligingga ishonmagan, Parvishkoringning so'zini inkor qilgan kishilarni sening xish aqribolaring deb hisoblag'ili bo'lmaydi. Ular sening histoshlik qilishingga mu arzimaydi. Ular sen bilan qondoshlik munosabati bo'lgandimi, muqarrar holda tegishli oqibatini ko'rdi. Ular to'piliklarga uzib borgan taqdirdimi qechib qutulanmaydi. Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramagin. Mən senin cahillardan bo'lmasligingni nəsihət qılaman dedi. Sürğud 46-cı ayətinin bir qismi. Nuh alayhissalam mushu chaqdili ikki ko'zining rahim qilish, ich og'ritishi bilan to'silib qolganligini, Allohning uni va iymon baja keltirgan kishilarni qutuldirganligiga oprin va tashakkur etish lozimligini, shuning bilan bir vaqtda Allohning ashu gumrohlarni suvga g'arq qilib yotganligiga tashakkur etishi lozimligini sezdi. u o'z xatoligiga allohdan mag'firat tiladi Ya rab man bilmagan narsani so'rashdan sening panoyingga sig'inaman agar manga mag'firat qilmasang ziyon tortquvchilardan bo'laman sura 47 qirq yettinchi oyat bu chog'da to'pon suyining turtishi bilan xelili yiroqlab ketgan kanon oxiri suvga cho'kib ketdi ish ollohning irodasi bo'yicha bo'ldi gumrohlarning hammasi gariq bo'lib tugashdi yomg'ir to'xtab kelkunsiz ziminga singib nuh alayhissalomning kemasi juddi tig'i ustida to'xtadi ba'zilar alloh gumrohlarni bizdan yiroq yerga iqtivatsin deyishdi nuh alayhissalomga vahiy keldi ey nuh Әмді sen құрғылыққа аман есен bog'in sen o'zingga бойсынған va иман keltirgan kishilaring bilan baxt саады tepib allohning xayri халығы va илтипатығы мүшәррәп болысын. دقت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت